Zintzilik irratian jarraitzen dezu ez azpiak den gutxi pasiak eta bigarren arranoa daukagu telefonoaren bestaldean, kaixo. Kaixo, Bueno, oso ondo, eta zuzen muz arrano nundik antzaude? Bueno, egia zanda hemen kabian eta eskin batean. Urtego batzik ez dute, hau lubak ila neote dela. Bai, ez da, peligrosua. Bai, eh, nahi zaurten, diferentia do, alde batetik an eh, plaza nola baita erditi banandua dago. Alde batian, ian erduek dantzan, hoi e, beste ke esan duen bezala eta zapi txurillak ta eta zinegozik eta eta beste aldian, ne behitzen duten umek hor berak esupakin, limonadakin, eta Jesu bizton, horruzan da montatzen hemen. Mhm. Oso ondo, bueno, beraz jendetza dago ez da? Eh, barkatu? Jendetza dagoela plazan. Bai, bai, beti dago gertatzeana, e, eh, komentatu duten bezala, e, dantzariek e, nahiko tokila hartzen dute, eta esango nuke, ba, plaza erdilare, bueno, erdila edo eren batola guztuta, bino jende hori dantzan dolako. Mm -hmm. badugu hemen beste, bueno, talde bat animatzen ari dana, e, e, zuakien, eta, bueno, flautak eta, bueno, Ondo, mirua badao, benetan. Oso, ondo, beraz, dantzatzen ez dute bukatu, guaindik? Ez, ez, hemen daude, nik uste dut zuminatzo iritsi bitarte hor jarraituko gotela. Mm -hmm. Ez eh? Bina, izitzura hori duen Bueno, ba ez dakit, hau eguazen ordua sinkronizatzea, rano, zer ezuzera txupina soa zuzen zuzenean ematean ardua una orduan ze ordu daukazu antxe eh, bueno, nik, eh, guain ez ordua. <laughs> Bueno, esango dizugu la orden gutxi direla. es, bueno, la, amar gutxi guke, dira. La, nik la orden gutxi daukat, ez da egitu. Eh. Bai, pendiente nago, zuek ez apuratu. Ba, badazpada ere bos gutxitan edola dituko dizugu, bai, eta orduan ja hortikan aurrea zurea da konezioa. Hori da, oso ondo. Eta, ba. bueno, komentatu ere, eh, atxeten kontrako jendia, oi, barkatu, eh, nartu nahi. Frakinen kontrako eh, eh, bilkura, o sinaduren bilkura egiten nahi dela, eta mai bat antolatu dut hemen eta bueno, abertzen dia anamatzen dan firmatu ez duna bintzat bere zinadura botaztea, hortatik. Eta bueno, e, azken berri jabezala, dantzariek erretiratu india eta gaztek okupatu dute japonza oso. oso, no, hori da, hori da. bueno. Venga, ba, amar barru, zurekin gaude berriro. Gero arte. Bai, hemen ari gara Erribizia errenteria.neten ere ja ikusi daiteke mhm. plazan dauen giroa urtero. Ikusi segituan, bete da zuloa, eh? Bai, bai,